Agur entzuleak. Aro ilunak bizi ditugu, aro tristeak. Drama humano gertatzen zauku begien bistan eta ez diogu so egin nahi. Seguraski ezin asumigahia baita. Gaur egun pentsa ezina baita beharretan den jendea abandonatzea. Alta migranteek bizitutena hala da. Ez dira gehiago azken urte hauetan gure egialde aberatxetarat jiteko bideetan bizia galdu duten pertsonen kopurua kondatzen hau beteka erabilia, migrante izen ahunta horrek, ahantzarazten dauku hitzoren gibelean diren pertsonak, haujak, emazteak, alagizonak. Seahak eta gazteak, bakotsak bere ibilbide pertsonalekin, historioarekin, sustraiekin, itxaropenekin, gure idurikoak direla. Ezgira gira ere, Europa mailan, barne ministroek migrazio gaiak kudeatzen dutelarik, deshumanizatzen dutela. Populakuntzen sekuritatea, egialdeen barne sekuritatea, delinkuentziari lotzean amalgama sortzen dela. Gaia egialde pobre eta garapenarekin lortu behar liteikelarik. Global kitratatuz, atzeriko arazoak kudeatzen duten ministruekin. Ahanzten dugu mugalariak pasatzaileak badirela, migranteek ez dutelakotz herriak zeharkatzeko beste manerarik. Estaduek beren bete beharrak ez dituztelakotz ajetzen, sekuritatean ibiltzeko bide ofizialik ez dutelakotz proposatzen. Eta ondorioz, migranteek edozoin ahisku hartzeko prestagertzen direla, bizia galtzeraino. Eta ororen buru, gure konforrean eta gure tipikerian, haien kasuan izaitinan kinteizkela ez dugu aitortu nahi. Alta eskualdunek ongi ezagutzen dugu gai hori. Amerikarrek errezebitzen gintuztelarik untsa konten ginen. Joaitiko ahazoinak ainitzak dira, eta usu joaitea gogoaren kontra egiten da. Ezote girea ohartzen, ala onartzen dugu, migrazioa arazo gisa orkestuz, populisten eta ahazisten jokoa egiten dugula. Gauza normala da alta, aberastasuna eta nahasketa goraipatu behar litezke. Haute garaiak, aro momentu txarrak dira sanoki gai hortaz ez Gaur egun gertatzen denaz zer atxikiko du historioak. Hamarnaka urteren buruan nola interpretatua izanen da egialde aberatzen adostasun eza, denbora galtzea, inertzia, gure behar heste tentazioak, nazioarte heineko itzarmenen ez errespetatzea, humanitate eskasa eta ororen buru laguntza emaite eza zer sentzu, zer balio kanendu orduan beste gai batzuetan bezala berantean barkamendu galdegiteak.